Hrvatski radio, obrazovni program. Godina je 1957. U Republici Indoneziji počinje eksperiment koji je zamislio predsjednik Republike Sukarno. Eksperiment se zove vođena demokracija ili demokrasi terpinpin. Takav tip demokracije zapravo ukidanje više stranačja zapadnoevropskog tipa i uvođenje vladavine konsenzusom pod njegovim vodstvom trebao je zaustaviti trvenja četiri velike vodeće stranke – Dvije vjerske, muslimanske stranke ili Masjumija, te stranke muslimanskih teologa, Nahdatula Ulame, te dvije svjetovne, nacionalističke stranke, znane pod kraticom PNI i komunističke partije, znane pod kraticom PKI. Demokrasi Terpinpin, pokazat će se kobnim za Indoneziju. Vođena demokracija pokrenut će lanac događaja koji će dovesti do pada sukarna s vlasti i početka vladavine vojske koja će potrajati sve do kraja 20. stoljeća. Na početku tog prevrata u Indoneziji će se dogoditi jedan od najvećih pokolja u drugoj polovini 20. stoljeća, u kojemu će biti ubijeno i do milijun ljudi. A sve je to počelo eksperimentom koji je trebao ukinuti politička trvenja u Indoneziji. Godine 1955. u Indoneziji su održani višestranački izbori. Četiri stranke dobile su oko 80% glasova. Nacionalistička stranka ili PNI dobila je 22,3%. Muslimanska stranka ili Masjumi dobila je 20,9%. Stranka muslimanskih teologa ili NU dobila je 18,4%. I komunistička partija ili PKI dobila je 16,4% glasova. Takva podjela glasova dovela je do velikih podjela. Prva je podjela bila između PNI-a i Masjumija. PNI je željela Indoneziju utemeljenu na politici pet načela, koja je definirala Indoneziju kao svjetovnu državu. Masjumi je htio islamsku državu. Druga velika podjela bila je ona između Masjumija, NU, PNI te PKI. Komunisti su htjeli podijeliti zemlju i narodna bogatstva stanovnicima. Ostale tri velike stranke za to nisu htjele niti čuti. Sukarno, kojeg su mnogi indonežani smatrali utemeljiteljem države, odlučio je to stanje riješiti uspostavljanjem svoje vođene demokracije. MC Rikalfs u knjizi Povijest moderne Indonezije nakon 1200. piše. Bio je to fluidan sustav, rođen iz krize i stalno u promjeni. Vođenom demokracijom dominirala je Sukarnova osoba – iako je inicijativu za njezino uvođenje dijelio s vrhom. U to vrijeme neki su promatrači vidjeli Sukarna kao diktatora, a kako je njegovo držanje postalo kitnjasto, neki su ga bili skloni vidjeti i kao ostarijelu karikaturu. Nije bio niti jedno od toga. Sukarno je bio vješt manipulator ljudi i simbola. Mogao je s jednakom lakoćom nahuškati gomilu ili šarmirati potencijalnog suparnika, iako je bio jednako sposoban mrziti svoje neprijatelje. Nudio je Indonežanima nešto u što su mogli vjerovati, nešto za što su mnogi vjerovali da njima i njihovoj naciji može dati dostojanstvo i ponos. U travnju 1957. Sukarno je predstavio novu vladu. Nazvao ju je poslovnom vladom. Na čelu je bila nestranačka osoba, Đuanda Kartavidjaja. Ta vlada formalno je bila nestranačka, ali je bilo jasno da u njoj glavnu riječ vode PNI i NU. Nakon toga dvije institucije počele su poduzimati korake da ojačaju svoje položaje. Jedna institucija bila vojska, druga komunistička partija. Sukarno je stalno davao prijedloge kako bi trebala izgledati ta vođena demokracija. U lipnju 1957. hvalio je jednostranački sustav koji je vladao u Sovjetskom savezu. U kolovozu te godine rekao je da mu je draži sustav koji je u srpnju 1945. pokušavala uspostaviti japanska okupacijska vlast. Ona je tada pokušavala stvoriti novi narodni pokret koji je trebao okupiti sve silnice indonežanskog političkog života. Sukarno je naravno pozvao na stvaranje pokreta novog života koje je trebao oživiti taj novi narodni pokret. U tome se Sukarnu pridružila i PKI, ali pokret za novi život postao je predmetom šala. Sukarno nije odustajao. Tražio je indonežanski politički sustav koji bi bio u suprotnosti sa, kako je govorio, rock and roll kulturom zapada. Sve je ovo iz daleka promatrala jedna zainteresirana strana. Tim Weiner u knjizi Nasljeđe pepela povijest cije piše. Na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost 1. kolovoza 1957. cini izvještaji detonirali su zatomljenu eksploziju. Direktor Cije Alan Dals rekao je da je Sukarno prešao crtu iza koje nema povratka i da će od tada igrati komunističku igru. Potpredsjednik Nixon nadovezao se na to i predložio da Sjedinjene države djeluju kroz vojnu organizaciju Indonezije i pokrenu opoziciju komunizmu. Frank Wisner rekao je da CIA može podržati pobunu, ali kada to počne ne može jamčiti apsolutnu kontrolu. Uvijek su mogući eksplozivni rezultati. Sutradan je kolegama rekao, da se pogoršavanju situacije u Indoneziji u najvišim krugovima vlade SAD-a pridaje najveća težina. 25. kolova za 1957. godine američki predsjednik Dwight Eisenhower naložio je Središnjoj obavještajnoj agenciji da pokrene operaciju koja je cilj bio zbacivanje sukarna slasti. Operaciju je trebao nadgledati Frank Wisner, glavni čovjek Cije za tajne operacije. Početkom siječnja 1958. Cijino oružje počelo je stizati u Indoneziju. Cije se u svojoj operaciji oslonila na dio vojnih časnika koji više nisu mogli trpjeti Sukarna. Glavno uporište pobunjenika trebali su biti otoci Sulavezi i Sumatra. Na njih je CIA prebacila vojnu opremu dovoljnu da se naoruža 8000 vojnika. Operacija rušenja počela je emitiranjem poziva pobunjenika u kojemu se zahtijevalo da Sukarno ode s vlasti, te da se uspostavi nova vlada koja će komunističku partiju odmah staviti izvan zakona. Cije se nadala uspjehu. Dobar dio visokih časnika kopnene vojske Indonezije školovan je na vojnim učilištima u Sjedinim američkim državama. Zvali su ih Eisenhowerovim sinovima. Alicija se brzo iznenadila. Ti Eisenhowerovi sinovi brzo su se pokrenuli protiv pobunjenika. 11 dana nakon proglasa pobunjenika bombardirana je radio postaja iz koje su emitirali poziv. Indonežanski generali i admirali možda nisu voljeli ostarjelog i sve čudljivijeg Sukarna i njegovu suradnju s komunistima, ali im se pogotovo nije sviđao pokušaj pobune u njihovim redovima koje je financirala strana sila. I tako su antikomunistički generali vodili gušenje antikomunističke pobune koje je potakla CIA. Završetak cijene operacije na Sumatri ovako opisuje Tim Weiner posljednjih su dana travnja su Karnovi vojnici uništili pobunjenike na Sumatri. Pet cijenih službenika na otoku bijegom je spasilo život. Vozili su se džipom na jug dok im nije nestalo goriva, a zatim su hodali džunglom do obale, preživljavajući tako što su ukrali hranu iz malih dućana po izoliranim selima. Kada su stigli do oceana, zaplijenili su ribarski brod i radijem javili svoj položaj cijenoj postaju u Singapuru. Spasila ih je američka podmornica Tang. CIA nije odustajala. Čak je zanemarila na putak predsjednika Eisenhowera da u akcijama ne smiju izravno sudjelovati američki građani. Nakon što je na Sumatri skršena pobuna, CIA je unajmila pilote kako bi u neoznačenim zrakoplovima napadali vanjske indonežanske otoke. Zrakoplovi su bili tipa B-26. Nekima su pilotirali i američki građani. Jedan od njih bio je i Al Pope. Tim Weiner piše. Rane jutarnje sate u nedjelju 18. svibnja Al Pope probao je iznad grada Ambona u istočnoj Indoneziji, potapajući ratni brod, bombardirajući tržnicu i uništavajući crkvu. Službeni podatak o izgubljenim životima iznosio je šest civila i 17 vojnika. Potom je Pope počeo progoniti brod od 17.000 tona koji je prevozio više od tisuću indonezijskih vojnika. Ali njegov se B-26 našao na nišanu protuavionskih topova na brodu. Također ga je slijedio lovac indonežanskih zračnih snaga. Pogođen iz prijeda i straga, Popov se lovac zapalio na visini od oko 2000 metara. Pop je svojemu čovjeku za radio vezu indonežaninu naredio da skoči, odbacio svoj pokrov, aktivirao katapultiranje sjedala i izletio. Poup se ranjen spustio na indonežansko tlo. Sa sobom je imao dokumente i materijale koji su ga lako identificirali kao američkog građanina i pripadnika snaga koje vode rat protiv indonežanske vlade. Pop je uhvaćen od indonežanske vojske i svijetu je bilo jasno tko stoji za pobune protiv Sukarna. Indonežanski predsjednik rijetko će u javnosti propustiti prigodu da napomene tko ga je to pokušao svrgnuti. Jedna od posljedica te neuspjele pobune bilo je jačanje PKI-a, Indonežanske komunističke partije. U sljedećih sedam godina ona će narasti u jednu od najmnogoljudnijih komunističkih partija na svijetu. Pouke iz te neuspjele pobune izvukla je i vojska. Sedam godina kasnije ona će sama voditi obračun sa PKI. Taj će biti brutalniji i učinkovitiji od onoga koji je pokrenula CIA 1958. U ožujku 1956. Sukarno je počeo kampanju za uvođenje vođene demokracije. U listopadu održao je govor u kojemu je tražio da se pokopaju stranke. U ožujku 1957. suspendirao je civilnu vladavinu i uveo izvanredno stanje. Indonežanska vojska slomila je pobune na Sulaveziju i Sumatri koja je potakla CIA. U siječnju 1960. Sukarno je raspustio parlament. U kolovozu je zabranio sve muslimansku stranku Masjumi te socijalističke partije. U ožiku 1962. Sukarno je uveo komunističku partiju Indonezije u blizinu vlasti. Njezinog predsjednika Aidita i člana politbirova partije Njota imenovao je u vladu kao ministre bez lisnice. Onda je Sukarno učinio prvu nizu kobnih grešaka. MC Rickles piše. Savez Džakarte s Pekingom zapečaćen je u siječnju 1965. kada se Indonezija povukla iz Ujedinjenih naroda, nakon što je Malezi dano stalno mjesto u vijeću sigurnosti. Subandrio, načelnik središnje obavještajne direkcije, posjetio je Kinu kako bi potvrdio prijateljstvo. Na svom suđenju rekao je da mu je Chuen Lai ponudio oružje za naoružavanje narodne milicije, jedinog oblika vojne sile koju je PKI mogla organizirati. Bila je to točka na kojoj je Ajdit predložio Sukarnu da osnuje petu silu naoružanih radnika i seljaka, koja bi bila dodana postojećim rodovima, kopljenoj vojsi, mornarici, zrakoplovstvu i policijskim snagama. Stvaranje pete sile bio je izravan izazov vojsci. To ona nije namjeravala dopustiti. U jesen 1965. nakon neuspjelog udara protiv vojnog vrha, vojska je udarila. Rezultat je bio jedan od najvećih pokolja nakon drugog svjetskog rata. Njega nije orkestrirala Američka središnja obavještajna agencija. Američki veleposlanik u Džakarti njezinu je ulogu u tom pokolju opisao ovim riječima. Nismo mi stvorili te valove, samo smo u tim valovima izjahali na obalu. U nekoliko mjeseci 1965. i 66. indonežanska vojska slomit će Sukarnovu moć i organizirati ubijanje oko milijun ljudi, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socija za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sukarno je od početka 60. godina se počeo ponašati neracionalno u mnogim elementima i jedna od njegovih fiksacija koja se pojavljivala već od samog početka 60. godina je bilo nastojanje da se svijet podijeli na new emerging forces, nove snage koje se rađaju, koje će biti u oporbi prema starim etabliranim snagama. I on je tu priču do te mjere zaoštravao da su uveli sportske igre novih snaga koje se rađaju. Trebali su biti održane i igre broj dva ali u Egiptu, ali se nisu nikada održale. E, Jugoslavija je tada poslala samo simboličku prisutnost što su Indonežani zamjerili i on počinje graditi jednu veliku palaču u kojoj je trebalo smjestiti 120 nacija, tih nacija koje će predstavljati svijet budućnosti. To je već bio zalogaj koji je bio prevelik za Indoneziju. U nastojanju da se okrene na nove snage koje se rađaju, od kojih su mnogi tek stekli neovisnost, on je izazivao te afričke zemlje ili zemlje u Aziji koje još nisu postale e, slobodne, tvrdeći da nema kompromisa sa imperializmom i da nema kompromisa sa kolonijalnim gospodarima, što je, bez obzira koliko često zvučalo iracionalno, mnogi na to nisu mogli ostati hladni i tu su politiku možda ne do kraja e, voljko, ali su je nastojali slijediti. I on čini to, međutim uključuje sve snažniju komunističku e, partiju Indonezije u različite strukture moći. Komunistička partija nije doduše bila samo ideološka organizacija, nego je bila i socijalna i borila se za neka prava više zemlje bezemljašima i tako dalje na indonežanskom prostoru, gdje su ti pogledi dolazili u oporbu sa lokalnim guvernerima koji su vrlo često bili iz vojnih krugova i koji su željeli stvoriti elitu na Indoneziji koja neće biti kineska. Vođena demokracija išla je ruku pod ruku s još jednim sukarnovim eksperimentom koji je nazvan vođena ekonomija. Rezultati tog eksperimenta bili su kao i rezultati vođene demokracije, loši. Godine 1959. indonežanska nacionalna valuta rupija devalvirana je 75%. Novčanicama od 500 i 1000 rupija vrijednost je umanjena 10 puta, a veliki polozi u bankama bili su zamrznuti. Život za golemi dio stanovništva Indonezije postao je sve gori. Adrian Vickers u knjizi Povijest moderne Indonezije piše. Na selu su ljudi već patili kada je 1961. udarila suša. Vladine ekonomske politike, uključujući nerealne proizvodne kvote, prisilni otkup riže i podivljanu inflaciju koja je prešla 200% godišnje, povećale su njihovu oskudicu. Seljaci na javi Baliju poput Made Kantora sjećaju se toga vremena kao razdoblja siromaštva, kada su morali jesti manioku, u središnjoj javi slučajevi edema od gladi brzo su se povećali. Do 1963. lokalni službenici procijenili su da je samo u području Gunung Kidal bilo 30 tisuća pothranjenih. A tu je bila i mišja kuga. Vladin program podjele brašna pomogao je, ali korumpirani službenici uzeli su dio toga brašna, a manjak pokrili miješanjem ostataka brašna s kemikalijama. Više od tisuću ljudi umrlo je od posljedica trovanja tim brašnom. Komunistička partija Indonezije PKI na sve je to odgovorila kampanjom koju je nazvala Sedam vragova sela. Ta je kampanja bila usmjerena protiv skoro svih seoskih glavešina i službenika. Cilj je bio podjela zemlje seljacima. Ta je kampanja bila dio politike i jednostrane akcije koju je PKI pokrenula početkom 60. godina. Njezin cilj bio je podjela zemlje seljacima. Većina seljaka imala je manje od jednog hektara zemlje i nisu se mogli od toga prehraniti. Ta je kampanja imala golemi odjek među seljacima. Do 1965. PKI se mogla pohvaliti članstvom od 3,5 milijuna ljudi i još je tvrdila da pored tog mnoštva članova ima i 23,5 milijuna simpatizera. To je Indonezijsku komunističku partiju svrstavalo među najveće komunističke partije na svijetu. Sukarno je od komunističke partije namjeravao napraviti saveznicu u svojoj vođenoj demokraciji. To se mnogima nije svidjelo. To je stvorilo uvjete za jedan od najvećih pokolja nakon drugog svjetskog rata. Sukarno je u nastojanju da pronađe saveznike, te saveznike našao među tek nekoliko slično radikalnih zemalja, što je užasavalo dio oružanih snaga jer su smatrali da se sa takvim prijateljima, a to je bila Sjeverna Koreja, Kina, Vjetnam, možda Kambodža neće moći stvoriti nikakva relevantna jezgra zemalja koja će zadominirati svijetom i okrenuti svijet politike 60. E, godina. Međutim, Sukarno je na tome inzistirao i jedinstvo zemlje je, i uopće svoju popularnost, je još jednom pojačao kad su 63. godine Irijan, odnosno Papu, vratili Indoneziji, kad je to postao dio Indonezije. Međutim, mnogi smatraju da je potraga za novim neprijateljem, pošto su nizozemlji Zemci sada ne samo istjerani iz zemlje, nego su i vratili sve što su držali i time bili izbačeni, da se fokus prebacio na neokolonijalnu tvoravinu Maleziju, koja je od 57. godine postojala, ali je na početku 60. istaknula svoju kandidaturu za nestalnog člana vijeća e, sigurnosti gdje im je protukandidat bila Čehoslovačka i u nekoliko krugova glasanja naprosto nisu uspjeli. Pa je dogovor onda bio sljedeći da će prvi dio mandata odraditi Čehoslovačka, a onda će bez glasanja za protukandidata naprosto biti potvrđeno malezijsko preuzimanje članstva u vijeću sigurnosti. I to se mimo Sukarnovog očekivanja dogodilo, iako je NATO morao e, računati, tako da je Sukarno još 31. prosinca 64. dakle je bilo dan nakon što je Malezija ušla u Vijeće sigurnosti i time stekla svoju međunarodnu afirmaciju, rekao da će Indonezija izaći iz članstva u Ujedinjenim nacijama ukoliko se to dogodi i da ne smatra da je članstvo u Ujedinjenim nacijama koje ne odražavaju stvarnost svijeta vrhunac nečije neovisnosti. 31. kolova za 1957. stvorena je Malajska federacija. Bio je to početak kraja Britanskog kolonijalnog carstva na jugu Indokine i na Borneu. Malajska federacija obuhvaćala je jug Malajskog poluotoka. Međutim, Singapur sa svojom kineskom većinom ostao je izvan nje. Još uvijek je bio pod britanskom kolonijalnom vlašću. Uz Singapur Velika Britanija vladala je još uvijek Sabahom i Saravakom na otoku Borneo. Velika Britanija htjela se riješiti tih kolonijalnih posjeda. Trošak ostanka u tim kolonijama bio je prevelik za britanski proračun. Problem je bio kako od svih tih raznolikih i zemljopisno odvojenih područja napraviti samostalne države. Rješenje je bilo u stvaranju Malezije. U Malajskoj federaciji Kinezi su činili skoro 40% stanovništva. Pripojenje muslimanske većine na Saravaku i Sabaku Malajskoj federaciji bio je način da se nova država utemelji na muslimanskoj većini. 16. rujna 1963. proglašena je Malezijska federacija. Velika Britanija mogla je povući svoje trupe iz Malaje, gdje je 12 godina od 1948. vodila vodila protugerilsku operaciju protiv komunističkih gerilaca. Jedini koji se protivio takvom raspletu bio je Sukarno. Theodor Friend u knjizi Indonezijske sudbine piše. Početkom 1963. usprko službenim američkim uvjeravanjima u britansku iskrenost kada je u pitanju dekolonizacija, Sukarno je rekao masovnom skupu Sada službeno objavljujem da se Indonezija protivi stvaranju Malezije. Na engleskom je još nadodao. Nas okružuju. Ne želimo neokolonijalizam u našoj blizini. U mjesecima koji su uslijedili, Sukarno je na prepunim stadionima uzburkavao krv naroda povicima Zgromite Maleziju. Zašto zgromiti susjeda kada se činilo da je sama Indonezija nedavno izbjegla zgromljavanje? Sukarno je pokušao skrenuti pažnju javnosti koja nije imala kruha još jednim gladijatorskim cirkusom. Kao saveznicu u kampanji Zgromite Maleziju Sukarno je dobio komunističku partiju. Njoj se cilj borbe protiv neokolonijalne vladavine činio prikladnim načinom da dođe bliže Sukarnu i tako ostvari svoje ciljeve. Polako i sigurno stvarali su se uvjeti koji će dovesti do konačnog obračuna. Sukarno je govorio često i govorio je puno. Sukarno je bio u stanju u jednom danu održati nekoliko govora, i izazvati suze kod jednih i sasvim oprečne emocije kod drugih. On je bio apsolutni majstor kako govoriti i tu kritiku starih snaga je sada mogao pojačati bijesom da je na granicama Indonezije pogotovo na, na istom otoku, da se stvara zemlja koja je možda čak i uzimala dio indonežanskog prostora. I tu je Sukarno ostao jednim dijelom sam i onda je učinio nešto što doista je bilo nenajavljeno, neplanirano. U Indoneziji su nogometni stadioni su važna mjesta okupljanja klima je dobra, tamo možete okupiti puno ljudi na otvorenom, obratiti se tim ljudima, pogotovo kad nije bilo televizije i ostalih stvari u svakom domu i on je nenajavljen došao 7. siječnja 1965. godine na okupljanje koje je slavilo iskorjenjivanje nepismenosti u arhipelagu, mimo najave, sletio sa helikopterom, ušao na stadion, doveo publiku do delirijuma i rekao pogledajte na satove, Točno je 21 sat 28 minuta. Od ovog trenutka Indonezija istupa iz članstva Ujedinjenih nacija. Je li netko od vas okupljenih možda protiv toga, je li im nekome žao da neće više primati mlijeko u prahu kao pomoć Ujedinjenih nacija i tu je publika pala u deliri jer je dihirao po nacionalnim osjećajima i Indonezija je učinila gestu koja se činila neopisivom uopće. Do 1965. godine Sukarno je polako počeo gubiti svoj gotovo mitski status među većinom Indonežana. Njegovo ponašanje postajalo je sve čudljivije, miješao se u sve i svašta. Tako je proglasio da su jasmin i ruža požarni cvjetovi, a zatim je nabrojao biljke, točnije korov, koji bi trebalo iskorijeniti. Tražio je da Indonezija bude samodostatna kada je u pitanju proizvodnja riže, ali je to namjeravao postići kombinacijom japanske ratne privrede u koje se tražilo da duh i um pobjede tvar ima ovog velikog skoka naprijed. A i gubila se njegova neranjivost. U kolovozu 1965. Sukarno je pozlilo dok je primao jedno izaslanstvo i tada i povratio. Počele su se širiti glasine o bolesti koja bi ga mogla odvesti u smrt. Sve je to samo povećavalo opći osjećaj nesigurnosti. Oružane snage su jednim velikim dijelom potržavale su Karna, ali ne u takvoj politici kojih je vodila u izolaciju, a zapravo onda gurala prema Kini prema koje je postojao već povijesni zazor i s druge strane oni su probali ili su pojačali politiku konfrontasi, konfrontacije sa Malezijom, odnosno e, pjevale su se tada pjesme od kojih je jedna glasila sažvakati Maleziju, sažvakati ali ne progutati nego pljunuti nakon toga, to je bio cilj. Svi su demonstrirali, demonstrirali su vojnici, demonstrirali su žene, svi po Indoneziji i njegova popularnost je u tom trenutku bila velika. Međutim, Sukarno je uživao u tome da su se svijetom širile glasine o njegovoj seksualnoj potenciji, stamenosti, on je imao 64 godine tada, svi protokoli su to znali gdje god je putovao, da se treba osigurati određeni broj žena koje će biti na dispoziciji Sukarnu a u isto vrijeme glasine koje su dijelom puštali njegovi kineski liječnici su bili da je Sukarno ozbiljno bolestan, on je bio bolestan, ali nije bio baš tako smrtno bolestan, da je Sukarno ozbiljno bolestan e, na bubrege i da je možda riječ o danima ili mjesecima do njegove smrti. Ta situacija jedne totalne nestabilnosti, jednog velikog nezadovoljstva kod mnogih i potencijalne skore smrti Sukarna je stvorila nervozu kod svih koji su razmišljali što će se dogoditi sutra. Oni koji su razmišljali o tome što će se dogoditi sutra su bili oružane snage jednim dijelom, naravno politički krugovi različiti, ali i e, njegova predsjednička garda koja je, čini se, izvela e, pokušaj prevrata U kolovozu 1948. godine komunisti u vojsci i dio ljevičarskih milicija i komunističkih simpatizera zauzeli su grad Madiju u istočnoj Javi i pozvali sve lijeve snage da se tamo okupe. Vodstvo indonežanskih komunista Muso Amir i drugi otišli su u Maduin Sukarno i Hata, najvažnije vođe pokreta za nezavisnost Indonezije, osudile su taj pokušaj revolucije i u radijskom obraćanju Sukarno je pozvao sve pobornike nezavisnosti da zajednički udare na snage u Madjunu. Muso i komunističke vođe optužile su pak Sukarna i Hatu da su robovi Japana i Amerike. Islamske milicije objavile su da idu u gušenje ljevičarske revolucije. Sukobi islamskih i ljevičarskih milicija trajali su već godinama. Vodstvo u gušenju pobune u Madijunu preuzeo je general Nasution. Adrian Wickers u knjizi Povijest moderne Indonezije piše. Bitka koja je uslijedila rezultirala je većim brojem mrtvih nego bitka za Surabaju, koja se vodila protiv nizozemskih trupa. Udružene antikomunističke snage brzo su zauzele Madijun i Musu je ubijen u borbama zajedno s još 8000 drugih. Ljevičarske milicije u bijegu i komunističko vodstvo progonili su njihovi protivnici i Amir je bio uhićen. Danjih 4000 mrtvih bilo je zabilježeno u Kapu. Kako su se borbe širile na okolna sela i gradove poput Ponorogađe, sve se to pretvorilo u građanski rat, koji je doveo do još 12.000 mrtvih. Gušenje te pobune iz 1948. pokazalo je kako mogu biti krvavi sukobi između vojske i komunista. Ali ono što će se dogoditi 1965. i 66. zasjedniće će te događaje. Dakle, između komunističke partije i Činjenica da Sukarno možda skoro odlazi i nezadovoljstva u zemlji i različitih političkih interesa, jedna skupina u vojsci, a to su bili čuvari Medreke, Untang je bio e, potpukovnik koji je bio na čelu, pa je onda na čelu neuspjeloga e, prevrata, su smatrali da bi taj u budućnosti nemogući stisak između armijskog vrha i komunističke partije trebalo na neki način olakšati dok je još vrijeme, dok je Sukarno živ i organizirali su ono što je se pokazalo apsolutnom katastrofom, a to je bio pokušaj prevrata koji da je i uspio vjerojatno bi vodio do, do određenog krvoprolića, ali na ovaj način je rasplet bio potpuno neočekivan. Sukarno je početkom 1965. godine u jednom od govora u kojem se obraćao naciji izgovorio rečenicu i to sa dvije talijanske riječi i rekao je ovo je godina vivere pericoloso, opasnoga življenja. Naravno da nisu imali pojma, svi su obično nakon Sukarnovih važnih govora čitali i tražili o kojim je to stranim frazama e, riječ, međutim vjerojatno nitko nije mogao, pa ni on sam pretpostaviti kako će opasna biti ta godina koja je 30. rujna 1965. godine završila u jednoj od rijetko viđenih katastrofa i likvidacija tako velikog broja ljudi sa tako puno hladnoga oružja u tako kratko e, vrijeme, barem do ruanskih zbivanja. Indonezijska vojska smatrala se čuvarem društvenog reda i poretka. Put do stvaranja vojske nije bio lak. Još u vrijeme japanske okupacije, okupacijske trupe stvarale su milicije koje su trebale pomoći u održavanju reda. Neke od milicija nastale su iz razbojničkih bandi, neke su pak bile dio vjerskih zajednica. Sve su one nastale u vrijeme revolucije, razdoblje od 1945. do konačnog priznanja Republike 1949. Vojska je te milicije ili morala uklopiti u svoj sastav ili ih slomiti i raspustiti. Bio je tu i problem s komunističkim gerilcima, koje je vojska također uglavnom slomila ili natjerala da ostave oružje. U razdoblju mira vojska je pak morala pristati na niz naloga civilnih vlasti koje joj se nisu sviđali. Na primjer, godine 1952. vojska imala snagu od 200.000 tisuća ljudi. Prema nalogu vlade, kako bi se uštedio novac u proračunu, 80.000 tisuća vojnika moralo je biti umirovljeno. To je te 1952. skoro dovelo do vojnog udara ali on je izbjegnut. Vojska je znala sve to naplatiti. Kada je krajem 1957. Sukarno zaoštrio odnose s nizuzemskom zbog Irijana ili zapadnog dijela Papue Nove Gvineje, komunistička partija počela je preuzimati tvrtke i zemlju u vlasništvu nizozemaca. Tada je na scenu stupila vojska kojom je zapovjedao general Nasution. MC Riklefs u knjizi Povijest moderne Indonezije nakon 1200. te piše. Nasution je preuzeo nadzor nad oduzimanjem nizozemske imovine 13. prosinca 1957. kada je zapovjedio da vojska preuzme zauzeta poduzeća. PKI, ne želeći sukob s vojskom, obećala je svoju potporu u radu tih poduzeća. Bio je to ključni trenutak, jer vojska je sada uzela ulogu i ekonomske sile. Dobila je nezavisne izvore financiranja i bogatstva koje je mogla dijeliti svojim pripadnicima i podržavateljima. To je i ojačalo položaj Nasutiona i središnjeg zapovjedništva nad pokrajinskim zapovjednicima, kao i kopnene vojske nad ostalim rodovima i civilnom vladom. 10. prosinca 1957. na Sution je postavio jednog od svojih zamjenika, pukovnika Ibnu Sutova, za predsjednika nove naftne tvrtke nazvane Permina. To je bila kratica od nacionalnog naftnog poduzeća. Bio je to početak ulaska vojske u posao s naftom. Tako je vojska samo jačala svoj položaj u državi. Kada je 1965. došlo do pokušaja udara u samoj vojsci, njezin se vrh brzo pokrenuo. 30. rujna 1965. godine je vrijeme pred sezonu monsuna u Indoneziji Jakarta je mračan grad e, u kojem je Sukarno izgradio jedan veliki spomenik i to je bilo kritizirano da se novci u trenutku kad gospodarstvo propada i kad je u vrlo kratko vrijeme narasla cijena riže i tako dalje, dakle da imate jedno neracionalno e, vodstvo. Ali dakle u toj situaciji konca rujna skupina časnika indonežanske elitne e, vojske je odlučila stvari promijeniti i to tako da su isto vrijeme zakucali na vrata nekolicine najistaknutijih generala indonežanske vojske. Jedna skupina je došla do bungalova u kojem je u samom središtu Đakarte e, živio general Nasution koji je bio ministar obrane, ali su mnogi drugi otišli u druge stanove kod generala Janija koji je bio zapovjednik oružanih snaga, generala koji je bio na čelu njih šestorice, koji je bio na čelu tajne službe vojne i slično. Nasution je bio praktički gol, e, on je krenuo prema vratima od bungalova Unutra je bila njegova kći i žena i još neke žene i adjutant koji je spavao i tako dalje. Međutim, ugledali su siluetu vojnika pod punom opremom i njegova žena se snašla bolje, gurnula je vrata, zaključala vrata i to je na nekoliko sekundi kupilo vrijeme za vrijeme kojeg je Nasution istrčao iz bungalova van i preskočio preko zida i uskočio u dvorište svog prvog susjeda koji je bio irački ambasador u Indoneziji. Slomio je E, gležanj, teško je iza toga hodao, međutim on se zbog toga spasio. E, vojnici koji su ušli unutra su greškom zamijenili ađutanta za njega i odvukli ga van, ali u pucnjavi koja je bila, e, koja se otvorila je stradala, smrtno stradala petogodišnjak čiji od generala Nasutiona, koje, što je njega učinilo još radikalnim u kasnijoj fazi. Šest najistaknutijih generala indonežanske vojske u istoj su večeri bili ili likvidirani, trojica prilikom hapšenja, Nasution je bio van stroja i trojica su odvedeni zajedno s ovim ađutantom u vojnu bazu gdje su u kratko vrijeme bili likvidirani. To se zvala krokodilska jama gdje su bili zakopani. Pokušaj državnog udara 1965. godine bio je krajnje loše pripremljen. Oko 2000 vojnika zauzelo je Merdeku i prilaze prema njoj. Medan Merdeka je središnji trg u Džakarti. Merdeka je jedna od predsjedničkih palača u glavnom gradu Indonezije. Ali nakon tog zauzimanja i samo djelomičnog lova na generala iz vojnog vrha, državni udar je stao. MC Riklefs piše. Vojnici u Medan Mrdeki postajali su umorni, gladni, žedni i bilo im je vruće. Vođe državnog udara nisu im poslali hranu i vodu. Suharto je uvjerio trupe iz Bravi da oko četiri sata ujutro odu u zapovjedništvo središnjeg pričuvnog zapovjedništva. Dva sata kasnije trupe iz Dipone povukle su se u Halim. Suharto je tako vratio kontrolu nad središnjem Džakarte, a da nije ispalio ni metak. Do toga vremena pridružio mu se Nasution i događaji prošle noći postali su jasniji, iako još nije bilo znano da je šest generala ubijeno. U 16 sati Sukarno je poslao poruku da on preuzima zapovjedništvo nad vojskom, ali to je Suharto posve ignorirao. To je bio prvi dokaz odlučnosti toga čovjeka. Ono što je izazvalo sumnju je bila činjenica da je Sukarno, koji tu noć nije prespavao u Medreki, predsjedničkoj palači, nego je bio kod svoje žene Devi, eh, Japanke, da je odveden u tu bazu, i nakon kratkog vremena se vratio u Bogor gdje je bila e, ljetna rezidencija i često njegova rezidencija u kojoj je spavao 60 km od, od Mnogi su smatrali da je to problematično, da zašto je on odlazio u tu bazu gdje su bili zarobljeni e, generali, međutim to je bilo po protokolu u slučaju da se nešto dogodi da se predsjednik u tu zračnu bazu e, vojske odvodi. Kasnija je propaganda dodala svemu nekoliko detalja. Suharto je bio jedan od generala kojeg bi potražili da su ga uspjeli naći. Njegovo je dijete bilo bolesno, on je bio u bolnici tu noć i naprosto ga nisu pronašli i on je na jednom isplivao kao jedan od generala koji je preuzeo e, brigu za oružane snage i počeo kršiti e, pokušaj prevrata. Pogotovo kad su nakon tri dana u vojnoj bazi pronašli tijela, plitko zakopana, pred televizijskim kamerama i uz novinski prijenos su ih otkopavali i na taj način pojačali histeriju. Kratko iza toga se pojavila kratica da, je, da su oni koji su izvršili prevrat, da je to bio pokret 30. rujna, jer se to počelo zbivati 30. rujna, zapravo 1.10. ali počelo je 30. rujna, što je, ako biste doduše ne do kraja ispravno po indonežanskom jeziku, ako bi se to pretvorili u kraticu, ta kratica je od 7. listopada se tako govorilo, zvučala gestapu. Što indonežanima doista nije značilo ništa. Ali svim evropljanima gestapu je bio asocijacija na nacističku tajnu policiju i to je bio dodatni element koji je zapravo pojačao u propagandnom smislu bio korišten barem što se tiče zapada, zapadnog dijela čovječanstva. Sukarno je to znao, pa je često govorio to je besmisleno jer mi ne slažemo datume na taj način da, da bismo stvorili tu kraticu i konačno ništa se nije dogodilo 30. rujna nego 1. listopada, međutim bilo je prekasno i krenula je akcija odmazde protiv svih onih koji koji su podržavali gestapu što je u drugom koraku značilo komunističke partije Indonezije, iako komunistička partija Indonezije izgleda s tim nije imala doista nikakve posebne veze, iako su neki od oficira bili bliski komunističkoj partiji, ali vodstvo partija izgleda o tome nije imalo e, pojma. Suharto je rođen 8. lipnja 1921. godine na otoku Javi. Kao i većina javanaca imao je samo jedno ime, nije imao prezimena. Bio je sin sitnog trgovca i službenika. Htio je karijeru u vojsci i 1940. godine primjen je u vojnu školu u Gombongu u središnjoj Javi. Tada je Javom kao dijelom nizozemske istočne Indije gospodarila nizozemska. Suharto se prvi puta istaknuo u vrijeme revolucije kada su 1. ožujka 1949. godine godine republikanske snage pod njegovim zapovjedništvom, tada je bio potpukovnik, ušle u Jogjakartu i napale nizozemske položaje. Kasnije, kada će Suharto biti gospodar Indonezije, taj napad je uzdignut do mitskih razmjera. U svibnju 1963. Suharto, tada već general bojnik, bit će postavljen za zapovjednika Kostrada, ili strateškog pričuvnog zapovjedništva. Bila je to elitna sila sastavljena od padobranaca, pješaštva, oklopnih trupa i topništva. Do tada je Suhartović dobio reputaciju sposobnog vojnog zapovjednika, a o njemu se širila priča da za razliku od većine drugih vojnih zapovjednika živi skromnim životom i izbjegava raskoš. Kada je pokušan državni udar 1965. Suharto će biti onaj tko će preuzeti inicijativu i vlast nad vojskom. Kad su krenule likvidacije, onda nisu samo stradavali niti simpatizeri, niti članovi partije. Konačno, indonežanska tajna služba nije imala niti podatke o tome tko su sve članovi partije, ali su imali Amerikanci te podatke i ako se traži veza između cije, onda bi to bila možda najizravnija veza da su, da su Amerikanci dali te popise. U Indoneziji je naime tada u tih nekoliko mjeseci od 1. listopada 65. godine pa do siječnja zapravo kad su već prve kad je bio prvi defile generala Vibova koji je bio u osvetničkim trupama koje su bile formirane promarširao glavnim gradom Đakartom mogli su tvrditi da je u nekoliko mjeseci likvidirano 42% komunističkih simpatizera na svjetskoj razini ako isključite zemlje u kojima su komunisti vladali ubijalo se masovno i to ne tako da su ubijali samo članovi vojske. A vojska je najvećim dijelom bila angažirana na sjeveru Indonezije prema Maleziji jer je trajalo stanje konfrontasi i sukoba sa Malezijom. Taj sukob je bio niskog intenziteta, ali je angažirao veliki broj snaga. Pošto je riječ o ogromnom prostoru, ne samo velikom, nego su veliki otoci bili, vi niste mogli samo uz oružane snage likvidirati sve koji su vam mogli biti neprijatelji da ste angažirali vojnike. Nego ste se okrenuli onima koji su bili voljni egzekutori, a to su često bili ljudi iz polusvijeta, kriminalci ili polukriminalci, ali ste kasnije imali suradnju seljana, sela, svakoga tko je želio likvidirati masovno, pa se onda likvidiralo često svakog Kineza do kojeg ste došli u Surabaji ili drugdje, sve članove partije za koje ste mogli pretpostaviti, ali su u nekim mjestima stradali, ne znam, svi brijači ili svi majstori Vajat Kulita, teatra Sjenki zbog nekih razloga. Dakle, dogodio se nezapamćeni pokolj koji je bio dijelom mačetama, dijelom noževima, dijelom gušenjem, dijelom e, oružja, naprosto to je tako trajalo do početka 66. godine kad se likvidacije nastavljaju, ali su prebačene u šume i nisu više bile tako transparentne kao što su bile prvih nekoliko mjeseci kad je to bilo apsolutno transparentno. O tome su mnogi znali. Ubijenje su počela u listopadu 1965. godine. Vojska je predvodila i organizirala ubojstva, ali u njih su se uključili mnogi poput dijela članstva nacionalističke stranke. Često je sudjelovanje u bojstvima bio način da se dokaže vjernost vojsci. Od 9. do 11. studenog 1965. u Đakarti je održan sastanak Muhamedijaha ili Muhamedovog puta, utjecajne muslimanske organizacije koja je proglasila da je istrabljenje komunističke partije cilj svetog rata. Adrian Vickers ovako opisuje načine na koje se ubijalo 1965. i 66. u Indoneziji. Matrica ubijanja razlikovala se od područja do područja. Na nekim mjestima žrtve su jednostavno ustrijeljene, u drugim su im glave bile odrubljene japanskim samurajskim mačevima. Negdje su, poput Kedirija na istoku Jave, komuniste poredali članovi mladeži nacionalističke stranke, koji su im onda prerezali vratove i bacili ih u rijeku. Na taj način 3500 ljudi ubijeno u 5 dana. Izraz rijeke crvene od krvi bio je puno više od metafore. Vodini putovi bili su zakrčeni leševima i ljudi poput Šrija, koji je tada bio dijete, sjećaju se kako su unutar riba nalazili dijelove ljudskih tijela. Cijeli dijelovi sela bili su ispražnjeni u tim pogubljenjima. Kuće ubijenih ili zatočenih bile su opljačkane i često predane u vlasništvo vojnika. Među onima koji su ubijeni bilo je ljudi koji nikada nisu bili članovi komunističke partije i PKI postala je lozinka za hvatanje svih ljudi s ljevice. U nekim područjima antikineski rasizam podigao je svoju glavu. Lokalni kinezi su ubijani pod izlikom da je predsjednik komunističke partije Aidit priveo partiju u Kini. Njihove su trgovine opljačkane, kuće spaljene. Broj mrtvih u tim ubojstvima se zapravo ne zna. Najmanja brojka je pola milijuna i ona se penje do jednog milijuna mrtvih. Komunistička partija je uništena. Sukarnova vlast se urušila. Na vlast u Indoneziji došao je Suharto i on će tom zemljom vladati kao apsolutni gospodar sve do 1998. Indonezija i dan danas osjeća posljedice tog velikog ubijanja, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I sada imate nekoliko faza u kojem je simbol Indonezije, čovjek za kojeg se do kraja nije znalo koliko je bio informiran o pokušaju prevrata, koji želi s jedne strane sačuvati svoj položaj, tako da ne reagira na likvidacije na način na koji su neki od njega očekivali. Vi imate eh, jednu situaciju u kojoj je on u naredne dvije godine postepeno sukarniziran u smislu, i to postaje onda fraza, da, da se e, predsjedniku koji je imao svu vlast, gotovo sva vlast izvukla iz njega, da bi on 67. godine bio praktički stavljen u kućni pritvor i tek 70. godine onda od te bolesti koja je tako bila neminovno vodila kraju, tek 70. godine zapravo umro i pokopan u Surabaji, odnosno nedaleko Surabaje od kuda je bio, tako da njegov grob ne bi postao mjesto hodočašća što se danas jednim dijelom dogodilo. Likvidacije su išle na svim otocima, najviše na, na Javi, koja je najvažnija. Kad se preselila na e, Bali, primjerice, u Baliju je likvidirano 5% stanovništva, 100 tisuća ljudi u, u, u nekoliko dana praktički. Na to zaista nitko nije mogao biti pripremljen. Izazvalo je to zgražanje jednim dijelom od istočnoevropskih zemalja. One ne reagiraju preglasno, ali ne žele imati jedno vrijeme kontakte sa novom, e, novom vlasti. Primjerice kada Adam Malik planira svoje prvo vanjsko političko putovanje, ministar vanjskih poslova, on kao e, bivši ambasador u Sovjetskom savezu želi otići i u Poljsku i u neke od zemalja istočnog lagera, međutim one ga ne žele primiti. Dolazi međutim u Jugoslaviju i u Jugoslavenskom ministarstvu vanjskih poslova su bila postavljena ista pitanja. Dakle, hoćemo li mi imati kontakte sa zemljom koja je u nekoliko mjeseci likvidirala milijun komunista ili simpatizera ljevih partija, na što je e, tadašnji ministar vanjskih poslova Marko Nikezić odgovorio na kolegiju tada još državnog sekretarijata vanjskih poslova da kada bi to bilo pravilo da onda nikada ne bi imali kontakte kontakte sa Sovjetskim savezom gdje je svakako najviše komunista bilo e, ubijeno i na taj način je prilično lakonski ta stvar završena. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2016. godina.